Si me tocara mañana irme y no me puedo despedir, quiero que sepas que te amé de verdad. Ah, que por las noches me acuesto triste, que yo no sé ni por qué te fuiste. Solo regresa, baby, no te tardes más, porque pues decías que nunca te pasa y yo. No paro de pensar en ti. En las noches y locuras. Me prometes y me juras que nunca te pasa y champion boy. Uno, uno, dos, dos, tres meses. No sé por qué a veces te desapareces. Yo sigo perdido en este mundo solo y frío. La cabeza huelga el corazón vacío. Tu champion loba, el que te roba todos los besitos cuando entro en tu alcoba. Yo viajo el mundo entero, pero siempre llego a Puerto Rico y me pongo a pensar mirando el abanico que te. te bajo la luna, te llevo hasta el cielo. Te he visto de ángel sin no puedo, otra noche en desvelo, my baby. esto ronco. Desde que te fuiste ha pasado tiempo con coma Girl, Me ah, recuerdo de los momentos casuleando en el carro bien contento. Cantábamos humo, humo, como yo ninguno. No será para ti, mamita, porque yo no fumo, era intenso. Ahora el carro se me hace inmenso y miro por el zorro mientras te pienso. Y te bajo la luna, te llevo hasta el cielo. Te he visto de ángel, sin ti yo no puedo noche en desvelo, my baby. Tú no piensas en mí. En las noches y los días. En las veces que decías que nunca te pasa el yo. No paras de pensar en ti. En las noches y locuras. Me prometes y me juras que nunca te pasa el. It's your lover boy, Drácula. The brain, el mueca, el ghoul. You know I do this, boy. Rock by